Joloro pating jelarit metunya ngembong ditage utang. Ojo guyu wae. Ngono-ngono raksak temene. Tertak patok genteng kali nek kapatok brebes. bilik nek kayu kayune sepur nek dipakoni gak Ketre rek. Ayo rek joget. joget. Gerakno kok oleh joget. Sama kaya ula ngono rek. Penak ngene. Ngene lho iso copot iki. kubur lagi. Iya, soalnya manusia itu kalau masih hidup hmm. mesti ketemu kayak. Ya, pokok-pokok baik-baik ya. Iya. Iya. Ini Parman jalan-jalan mana? Saya. Hmm. Ini tadi kan ada gending jula-juli ya. Oh, gending jula-juli. Iya. Hmm. Terus saya jalan hmm. mendengarkan gending jula-juli daripada kerungu lebih baik kita ngidu. Oh, daripada kerungu. Loh, iya. Dokter belum tahu daripada kerungu. Hmm. Iya, belum tahu. Apa itu? Tahu kayak belum mengerti. Apa itu? Wong aku dhewe salah kok. Oh, jangan gitu. Pokoknya gini, jalan-jalan ke orang luar ya. Iya. Sekarang ini toke mau buka toko. Oh, mau buka toko? Eh, sekarang dulu ada wono kolomo. Dulu, sekarang gimana? Sekarang ada pasar atung. Pasar mana? Pasar atung. Di mana ada pasar entung ini? Oh, pasar entung apa? Tengkulmu ya. Ini lho Pasar Atung. Oh, Pasar Atung. Ya, bungulang. Urang. kok Pasar ngono. Ya, sekarang ini bu kita dua kopi oh, sekarang. Kau jualan kopi. Kau dua kopi. Jualan apa? Ini sekarang buka toko. Dua kain kain. Jual kain kain. Jual kain kain. Iya. Oh, sing nyokot nyokot itu ya? Apa pakai nyokot tuh? Lah itu katanya jual kain-kain. Itu lho buah pakaian. Oh, kain. Nah, kain. Wong oh, ngarani kain kain, kain. Ini ini jual kain ae kain kain kain kain. Ini misi pagi ya. Yeah. Mau buka toko misi pagi ya. Iya. Yeah. Baik belum buka. Hmm. Ayo jalan-jalan ayo ya. Bukanya berapa jam berapa sih? Jam 7. Tutup ya. Tutup ya sore. Mm Kalau mau belanja pergi toko boleh ya. Oke bisa seperti saya tadi. Oh apa ya? ngidung. Oh, ngidung. Heeh. Pakai doladori. Iya toh. Kuat ya ame ya. Oh, nek gak iso ya keliru kae. Ya, tapi berada kalau tau ke salah ya, jangan jangan marah-marah ya. Oh, enggak, manusia itu akeh salah lho kek. Ah iya, mau ngidung. Heeh. Sik tak cek meneh kae niki kae. Oh, pun cek. Oh, Juju. Nah. Kalau ke Juju ini kain aku toko misi pagi. Iya. sing bisa. Oh, bisa. Buka dewek-dewek. Rumah sendiri-sendiri. Weh. Ini rumah Mertua, mertua lagi bisa ada. Gracias. jumlah semua. Oh, Mai-mai jan contoh selamatane Makdi. Ini lah kau bok piak piak ini ini dah bodoh. Bodoh. Kau boleh sintang boleh embu. Apa ya? Hah? Mama pakai embu. Hei, ini mau salam-salam ke mana? Ini, ini itu sama Parman. Oh, ini sabang sapi. Saya kebu. Loh, ini... Jangan bilang kebo. Lah nyonya ngatakan itu sapi. Saya ngomong kebo. Kulilu, kulilu. Kiru dah. Nama siapa? Nama Parman. Oh, Parman. Ah. Oh, bukan. Parman. Oh, Keraman. Parman. Ya, Keraman. Ya, sekarang eh, enggak enak. Pak ini kenapa yang tadi ke ada apa kok ada cangko tadi itu bilang cangko ah? Cangko loh. Tahu cangko? Si cangko yang mah tahu ke lo. Iya. Ah, iku cangko iku nyanyi nyanyi gua. Cangko ah. itu oh. nyanyi nyanyi tadi saya jangan jangan sama tahu ke Iya iya iya. Tadi itu nyanyi apa? Nyanyi jula juli ya. Wah, छोरी क्या में पो बोचिया में रो छोरा छोरी में मन क्या sama yang bisa nyanyi saudara saudari Bisa, tadi bisa. Sekarang lo mau coba. Oke, tadi nyanyi. Wah, kalau sampean sampean bisa. Oh, kayak coba lo. Kalau cangko saya pandai lo, jangan khawatir lo, sama saya lo? Bisa sampean. Oh, iya, ada tadi kening saudara saudari. Iya. Nah, ya coba ya. Saya mau nyanyi nyanyi cangko ya. Coba ya. Ayo, lalikan. Ini dah kamu tiga ya lo, cangko ya. 哦友，钱没到。 Ainda por causa que eu saya mau buka toko ya. Pak kalau enggak dibuka ini nanti tambah siang tambah sore ya. Ayo ya, tinggi ya. Kok kok terus ya? Kok tutan sudah. Oh. Loh, pergi kemana kok? Waduh, ya apa rek? Loh, Pak Imo. Ini aku lah apa? Omong ijen aku lah apa? Tak delok-delok itu mau. Sak jane, sak jane aku ngomongi gak ijen. Asali aku mau, hmm. Eh. rewangi. Lah, ini eh, onok rewangi lah. Lah, apa saya ini ijen? Aku mang tolek penggawaian. Ya. Iya. Ya terus. Sakjane jange diterima. Tak sakno diterima mau. malah gak diterima gak mangkel. Lho lah apa penuh mangkel cah? Lho. Mangkane penuh gak iso lemu, soal barang penuh mangkel iki. Kok kono iku atakno. Pekara gak lemu gak ngono. Budale mang lho budale. Eh, eh. Budale awak dhewe lak nggo sangu Iya nggo sangu jenenge Aku Sundawa wedok, Dik. Dolek penggawean iki pasti hmm, diterima. Hmm, Nyatrane kepethuk daoke iki gak diterima. Gak kersa lho. Sebab e, Lah sebabe gak diterima. Iya. Sebabe gak diterima ya gak ditampa emang apa, Ya lak mesti ana alasane ta. Ana. Apa alasane? Jarine alasane ngene, soalnya awak dhewe iki gak iso nyambut gawe nek ngene toko ya. Apa? Kene suka nyolongan ta? Nek suka e ngono gak tahu, aku pek pinek barang e wong gak tahu. Sama nek aku nek njogo gak dibalik ngono ae lho. Kene ku matumet ngerti aku, Cak. Lho lek ngono gombol aku pirang tahun. Ya gak ngono, wong aku panjenengan kon tumun sih aku njogo barang e wong. Enggak tuh mau cuma hilang anu hai. <laughs> Soalnya aku lah. Soalnya aku lah anaknya maling apa. <laughs> Kau juga. Lah saya lah apa? Nah aku saya kepeduk kau nih wis suwe kak kepeduk kau nanti ku Eh, nah, wis suwe tak ketemu ayam pernah ya? Iya. Pernah ngerti yo, me aku gak ketemu sama sama suwe itu aku itu belajar cak. Belajar apa? Loh, belajar apa? Aja sampai ketinggalan sembarang. Penuh. Belajar apa saiki tak takon? Aku saiki belajar nyanyi. Lho nek aku ngono belajar ngidung. Ah, ngidung apa penak iso belajar menyanyi wong menyanyi ngono ndelok potongan mo. Apa apa nek gulune dawa kok suarane enak. Wong gulumu iku ndek ngono. <laughs> Kondro sih wayang ngono. Kondro bakong, ya. iyo. Ru. Lah gulune ndek. Nek ngomong ngene. Ya besere ya deh. Peno saiki tak buktekno ya mek aku bisa nyanyi. Rungokno iki suaraku. Kepingin roh aku. Yo, ayo. Aku mlaku Jota. dene percaya mo. Ya pone Aku ke aku gak gelem kalah mo. Kena iso iso nyanyi. Apa? Loh, ya apa? Lah Aku ngono gending jula juli. Kon aku penek ngedung. Penek iso jula juli. Rungono sithik. Yo coba minro, tarungono. Oh. tok sing nyepuro butuhe awet besok sampe turu lah kudumu pancen siji nek rapi tangkepan tresnane wong wedok tiba kawitan wong lanang salah setitik dijak gegeran rapi durung sak wong ngene wis ate pegat-pegatan ngono. Jare gak aku yo. Lah rezekine temen menah. Coba terus nomor sing api ngono sabar. Iya. Kendi cili padha ngiseni. Kendi gedhe blondong nyang lemah. Rabi cili suwe ngenteni. rapi gedhe gak sapa sih gak ngerti. Kon kudu sing ngerti Apa sih? Iya. Lah ya apa? Ya apa? Krungu ta didung aku. Iya enak. Oh enak. Heeh. Ngene lho, Mbok. Ya apa? Kon saiki kae nang omahku. Lah apa? Ya. Ya apa? Kon naik nang omahku. Aku nang omah penel apa? Wis ta, kok kon nek wis teko omahku. Iya. Ayo omong-omongan. Penting ta iki? Soal aku iki mari dihina wong. Oh ngono. Ya saya wes penting ta ya. Iya, ayo. Ayo.